El Tesoro está profundamente involucrado en este tema, lo cual es una gran cosa. Como todos hemos aprendido, la única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad. El peso se vincula al dólar, pero puedes crear un nuevo y único peso. No más emisión de moneda a menos de que tengas un dólar atrás. Eso funcionó en los 90 y mantuvo la prosperidad. Hay que hacer eso de nuevo. Y sabes que la gente del Tesoro de los Estados Unidos está detrás de eso. Así que mantén esperanza en ese punto. Uh,